24 dars idg'on mislayn idg'on mislayn nima idg'on mislayn ismda va mahrajda bir bo'lgan ikki harf bir biriga yo'liqib avvalgi sukunlik bo'lganda avvalgisini keyingisining ichiga kirgizib o'qish demak ikkita bir xil harf keladi avvalgisi sukun keyingisi harakatli bo'ladida avvalgi harfni keyingi harfni ichiga kirgizib o'qiladi buni idg'om mislayin deyiladi idg'om degani bir harfni ikkinchi harf ichiga kirgizishlikka aytiladi mislayin degani demak ikkita bir xil harf degani bunga misol balla balla mana baldagi l sukunlik keyingi lom alif kelyapti undan keyin buni demak lni keyingi lga kirgizib yuboramiz balla keyingisida fama robihat tijaratuhum fama robihat tijaratuhum robihat dagi sukunlik tini tijarodagi tiga kirgizib yuboriladi bunda o'qilishi fama robihat tijaratuhum t ikki bo'lib ketadi sharh tashdid bilan o'qiladigan harflarning har birida idg'on mislayn bo'lib nun bilan minda g'unna bilan o'qiladi misol uchun inna inna lamma lamma nun bilan mimdan boshqa harflarda g'unnasiz o'qiladi volla volla robba robbaga o'xshash